Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita ikuti acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syah Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaki, pengasuh pondok pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita sampai pada pembahasan tujuan perjalanan hidup manusia, bagian keempat. Selamat mendengarkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Para habaib para masyayikh para kiai-kiai para aimmatil khususiyah ingkang kaula mulyaaken para jamaah ikhwan akhwat tariqah al-qadiriyah wan naqsyabandiyah al-utsmaniyah saha para jamaah al-khidmah hadirin hadirat ingkang kaula mulyaaken ing mriki kaula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah alhamdulillah syukrulillah ing menapa kula Soho panjenengan sedaya ngantos ing enjang jam detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetap Islam, tetap iman. Pinaringan jembar manahipun pinaringan saras seliranipun pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun namung sak perlu kempal-kempal pinanggih sesarengan zikir dhateng pun Allah sesarengan tawajjuh madhep dhateng pun Allah ugi sesarengan kirim andum donga dhateng para guru-guru dhateng para pini sepuh langkung-langkung dhateng tiyang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya dhateng sedayanipun keluargi Tetangi kula lan panjenengan sedaya langkung-langkung datang arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jihad penyuwun kaula saha panjenengan sedaya dateng ngersanipun Allah berkahipun para priyagung kala wau ugi tentunipun ala niyatikum Wa ala وعلى صدقكم وعلى إخلاصكم وعلى عظيم رجائكم وعلو همتكم مكي مكي punapa kemawon ingkang sampun kawula panjenengan aturaken dhateng ngersanipun Allah mugi-mugi ketampi dening Gusti Allah Mugi-mugi ndadosaken bingahipun manahipun Rasulullah wa alihi wa sahbihi ajmain. Jatos bingahipun para guru-guru, para pini sepuh langkung-langkung dhateng bingahipun tiyang sepuh kali kula lan panjenengan sedaya ndadosaken kula lan panjenengan sedaya mangkin istiqamah. makin tumak ninah ma'a ziyadatil mahabbah wal ma'rifah wat taqarrub wal wusul indallah pinaringan selamat dunia akhirat pinaringan pikantuk ridho saking pun Gusti Allah kelayan bekto sageto pinaringan jembar rizkini pun Pinaringan lancar sedaya urusanipun saged ngatasi sedaya amanat tanggung jawabipun usananipun binaringono husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'ani syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken arupi dawuh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ringkesipun pengertosan inggih menika jin saha para menungsa menika dipun dadosaken dening Gusti Allah inggih menika namung kedah ngayahi kalih perkawis ingkang setunggal sageta ibadah ngabekti mangawula dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih inggih menika supados gayuh makrifat ngerti ngerteni iso ngelenggahaken jatosipun piyambakipun lajeng saged nampi dateng punapa kemawon ingkang sampun tinakdir dening Allah Subhanahu wa taala. wonten ing dawuh malih Allah taala ugi sampun dawuhaken arupi dawuh inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala ringkesipun dawuh napa mawon ingkang dipun dadosaken dening Allah wonten ing sak ninggilipun bumi nika boten wonten malih namung minangka pepaes minangka hiasan eh tasih dereng lenggah wonten ing sak mes mestinipun ingkang dadosaken pikantuk ridho saking ngersanipun Allah. Menawi sampun mekaten kedadosan kala wau ingkang dipun dadosaken wonten ing sak bumi menika mboten wonten malih namung minangka ujian minangka ngetes nyoba dhateng kula lan panjenengan sedaya. Coba kala wau napa minangka dados tantangan sak angsalipun kula lan panjenengan sedaya estu estu ngestoaken dhateng Gusti Allah. Lajeng dipun tantang dening Gusti Allah kelayan rupi dawuh ayyuhum ahsanu amala. Sopo sing luwe bagus oleh madep dateng Gusti Allah saenipun sae madhep teng Gusti Allah niku napa boten wonten malih al ati pinaringan jembar pinaringan ngerti nerima napa mawon ingkang sampun binasten, saking ngersanipun Gusti Allah khairihi wa syarrihi minal min Eh. Mirsani menika dawuh. Inggih menika sangat-sangat nedahaken dateng agungipun zikir inget dateng ngersanipun Gusti Allah ngantos-ngantos. Eh, saking agungipun zikir dateng ngersani pun Gusti Allah. Wonten ing hadis ingkang dipun riwayataken Imam Bukhari an Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an fi hadisil qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngaturaken dawuhipun Gusti Allah man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin sapa wae ya, iki mek atine niku sibuk ya, eling dhateng ngersanipun Gusti Allah gantung nyendenaken manah dateng ngersanipun Gusti Allah boten sempat nyuwun napa mawon namung dipun pasrahaken dateng ngersanipun Allah ingkang mekaten kala wau langkung utami tinimbang tiyang ingkang mentingaken nyuwunipun dateng ngersanipun Allah tinimbang angsalipun gantungaken senden dateng Gusti Allah. Iki. Kranten menika wonten ing hadisun sahih an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha panjenenganipun dawuhaken pilih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu zikir dateng ngersani gusti Allah ki eh. pun eh. lajeng malih ingkang nedahaken dateng agungipun zikir dateng gusti Allah ngantos ngantos ngelangkungi dateng utami agungipun salat Okay. Eh. senajan salat menika merupakan sesuatu ingkang agung sibo wonten ing ngersanipun Gusti Allah eh. salat eh. tujuanipun ugi mboten wonten malih namung kedah zikir dhateng Gusti Allah akimis sholata li zikri lajeng zikir selalu dipun lampai wonten ing keadaan punapa kemawon benten menawi salat menawi salat nopo tasih wonten wekdal-wekdalipun kadang dipun kengingaken kadang boten dipun kengingaken menawi sampun mirsani kados mekaten yeah. kados ingkang sampun dipun aturaken wonten ing ba'di kutubis sufiyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh Ma min nafasin yatanaffasahul insan illa waqad khata bihi khatwatan ilal akhirah setiap tiang gesang menika ing dalem nafasipun menika Boten wonten malih namung merupakan suatu langkah ingkang pundi langkah kala ujuk-ujukipun ujugipun boten wonten malih inggih menika dumugi wonten ing akhirat boten wonten malih kedah mempertanggungjawabkan ing dalem wekdal gesangipun wonten ing dunya nggih ingkang dipun tangerti mboten wonten malih wekdal ngedalaken nafas nopo ingkang dipun lampahi wekdal narik nafas nopo ingkang dipun lampahi nggih lah menawi sampun mekaten nggih nafas-nafas ingkang kawula panjenengan nafasaken menika boten wonten malih merupakan suatu perjalanan. Eh, lah tiyang ing dalem perjalanan menika saged jembar manahipun. sageta seneng manahipun sageta tenang manahipun boten wonten malih menawi wonten rencangi pun yeah. lah rencang ingkang sanget sae saged damel minangka gantungan sendenan menika boten wonten malih inggih menika zikir dhateng Gusti Allah. Ngantos-ngantos wonten ing hadis sahih riwayat Imam Muslim an Sayyidina Umar bin Khattab riwayat Imam Turmudi wan Nasa'i wa Ibnu Majah saking Abdullah bin Sirjis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dalem dunganipun wekdal piyambakipun badhe tindakan arupa donga napa Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifah fil ahli ya Allah panjenengan ya Allah ingkang dampingi ingkang nyarengi ingkang naungi ingkang melindungi kula ya Allah ing dalem perjalanan gesang meni kok oh. secara umum. Dados napa? Nggih. Dados cara ringkes. Nggih, cara ringkes, nggih. tujuan lelampahan sae punapa kemawon boten enten malih sak perlu ngilingno marekno nglungguhno atine sebo wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Eh, niku kanten menika pinaringan jembar ati gelem ngumpul ngumpul-ngumpul zikir teng Gusti Allah niku minangka napa utami-utaminipun syiar ing dalem agama Islam. Niki. Eh. Ban. Ing dalem penguripan bobot utami mulyani agungipun zikir ngantos-ngantos al-imam سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام رضي الله عنه بارين تاوه لو عم الحرام للدنيا جاز للمسلم أن يأكل منه قدر القوت kama yubahu lil muttar aklul maitah wonten ing fatwa al Imam As-Suyuti radhiyallahu an ugi dipun dawuhaken law kanat dunya daman abitan kana kutul mu'min minhu halalan munggo sampai kedadosan nggih dunya menika eh, kebak haram eh, dunya menika kebak getih ingkang mili eh, kagem tiyang Islam kagem tiyang ingkang beriman dhateng ngersanipun Allah dipun kingingaken nggih mboten badhe dipun tangleti dening Gusti Allah mboten badhe dipun priksa dening Gusti Allah artosipun dipun ngapura dening Gusti Allah dahar napa sakcukupe kagem kebetahanipun o rip Niki. Niku cara hukum zahir. Tapi kanggo padangi ati kita, ta? Niku ganggu napa mboten? Niki. Sik tetep yak napa mawon ndadekno petenge a tetep niku merga napa kantos ingkang sampun dipun aturaken wonten ing Al-Qur'anul Karim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuhi dening Gusti Allah aturna Muhammad kul la yastawil khabisu wat thayyib diapa no Muhammad api yo ya tetep api elek yo ya tetep elek jadi gangguan niku tasik wonten wonten ing sak lebetipun manah ya, niki kedah atos-atos contoh sepele ya. Dakwah niku teng pundi mawon wong ngajak-ajak nersani ngersanipun Gusti Allah. Kita. Gitu. Tapi suasana kewontenan lajeng sinten ingkang dipun ajak niku tentu nopo wonten pengaruh wonten sak lebetipun ma mana? kita gitu. kira-kira dakwah kita Ajak-ajak kesayangan ngaos nggih. Cara kula lan panjenengan Ajak-ajak ngaos kita wonten ing dusun napa malih teng pundi niki Purwodadi kita kale ajak-ajak dakwah pengajian wonten Jakarta napa malih wonten ing lingkungan artis selebriti. Selebriti napa selit beret. Kira-kira monggo kula lan panjenengan niku wonten sak lebetipun manah niku milih teng mriki napa teng mriko kira-kira. Nen? Nen? Nggih, menungso nafsu kula kali sampean. mustine milih mri mriko Gen apa mboten? teng mriku niku wonten kecocokan kelayan menungsane sing kenapa? Dipun liputi nafsu nafsu nih. Lho niki butuh tantangan ingkang sangat kuat niki. Nggih tantangan ingkang sangat kedah kita atasi niki mek mboten kita atasi napa senajan yak napa mawon ndadekno butheke ati ndadekno petenge ati niki lah kados kala wau sampun kawula aturaken napa Mek pancen kepingin kula kali sampean niku dadi padang atine, ayo dipadangi sing rodok remeng-remeng, sing rodok mambu-mambu cocok karo karpi menungso nafsune niku dipadangi nganggo napa? Nganggo zikir dhateng pun Gusti Gusti Allah. Niki Nggih, padha mawon. Nggih ta, mangan napa mawon. Nggih ta, sak bagus-baguse panganan. Wong menungso niku ana gawane awak dhewe-dhewe. Mangane apik, barang kepangan durung tentu apik. Nggih napa mboten? Napa kenek penyakit ambeien? nopo mules, nopo kolesterol, nopo darah tinggi, akhirnya kesaenan sing koyok ngeten kala wau butuh pengobatan. Jadi sae nopo mawon niku kedah ditawari, kedah dilindungi, dijogo nganggo zikir dateng Gusti Allah. Kados pun Gusti Allah, innal hasanat yudhibnas sayiat. niku coro penawarani, niku ben monggo kula panjenengan lampai mugi-mugi pinaringan istiqomah pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah بقى حسن الخاتمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة